Latvijas valsts himna autors Baiva Jaunslavieta. Latvijas valsts himna Dievs svētī Latviju, kas sacerēta 1872. gadā, ir Baumaņu kārļa dziesma ar viņa paša tekstu, kas oficiāli himnas statusu ieguvusi 1920. gadā. Tās teksts fiksēts 1998. gada 19. februāra likumā par Latvijas valsts himnu. Himnas vārdi Sākumvārdi Dievs svētī Latviju sasaucas ar vairāku citu Eiropas valstu himnām, kas sāks ar vēršanos pie Dieva, lūdzot sargāt zemi vai tās valdnieku. Salīdzinājumam var minēt Cirskās Krievijas, tā laika Austro-Ungārijas, Lielbritānijas himnas un citas. Viens no prototipiem varēja būt dziesma Dievs svētī kurzemi, kas iekļauta kurzemes skolotāju Ernesta Ferdinanda Šenberga un Matīsa Vītiņa kabatas grāmatiņā ar daudz lustīgām ziņģēm, kas izdota 1856. gadā un dziedāta skolās ar tā laika Vācijas himnas melodiju. Vidzemē šī dziesma skanēs ar tekstu Dievs svētī vidzemi, taču ietverot tekstā vārdu Latvija, dziesma guva jaunu iedarbības spēku. Tā apliecina atmodas laikmetam raksturīgo vēlmi apvienot visu latviešu nāciju. Vārkopās Latviju meitas, Latviju dēli parādās jēdziens Latvijas, kas 19. gadsimta otrās puses dzējā tika izmantots kā apzīmējums senlatviešiem. Vārdkopās Latviju meitas, Latviju dēli parādās jēdziens Latvijas, kas 19. gadsimta otrās puses dzējā tika izmantots kā apzīmējums senlatviešiem. Tā iekļāvums himnas tekstā sasaucas ar atmodas laikmeta tendenci uzlūkot senlatviešu periodu kā simbolu tautas zaudētajai brīvībai, uz kuras atgūšanu jātiecas nākotnē. Vārdkopā, kur Latviju dēli dzied, Īpaši zīmīgs ir dziedāšanas izcēlums, jo himnas rašanās laika posmā līdz pat mūsdienām tā ir viena no būtiskākajām latviešu nacionālās identitātes izpausmēm. Orģināla versijā dziesmas teksta pirmā dzējrinda bijusi kā tagad - Dievs svētī Latviju, taču trešā dzējrinda beigusies ar vārdu Baltiju, nevis Latviju. Arī otro pantu noslēdz vārds Baltijā, nevis Latvijā. Dziesmas Dievs svētī Latviju mūzikas valodas raksturiezīmes ir akordu faktūra, funkcionāli skaidra harmonija un simetriski veidota forma. Rakstot dziesmu, Baumaņu Kārlis domājams orientējies arī uz Eiropas valstu himnu stilistiku. Himnas rašanās Dziesma tapusi 1872. gadā Pēterburgā. Sākotnējā versija rakstīta vīru korim Akapella. 1873. gada 26. martā Komponists, kas bija viens no ievērojamākajiem latviešu atmodas pārstāvjiem, vēstulē no Pēterburgas nosūtīs Rīgas latviešu biedrības pirmo vispārējo dziesmu svētku komitejai vairākas dziesmas, piedāvājot tās atskaņojumam svētkos. No tām divas tika iekļautas kopkora programmā, taču Dievs svētī Latviju svētku repertuārā neparādījās. Tomēr svētku atklāšanas sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības zālē 1873. gada 26. jūnijā šo dziesmu pirmatskaņoja Baltijas skolotāja semināra audzēkņu vīru koris Jāņa Dreiberga vadībā. 1874. gadā tā publicēta divos Baumaņu kārļa dziesmu krājumos. Dziesmu krājumā jauktiem korim un klavierēm Austra, kas bijis pirmies spiedums, un dziesmu krājumā vīru korim Līgo, kurā dziesma publicēta līdzīgi kā sākuma versijā. Oficiāli himnas status dziesmai Dievs svētī Latviju apstiprināts ar valdības rīkojumu 1920. gada 7. jūnijā, kas tapis pamatojoties uz satversmes sapulces lēmumu jau pēc Latvijas republikas dibināšanas. Pirms lēmuma pieņemšanas sabiedrībā noritējusi diskusija arī par citiem himnas variantiem. Konkurences bijušas Jurjāņu Andreja, nevis slinkojot un pūstot, Dievs dod mūsu tēvu zemē un Alfreda Kalniņa Latviju himna 1917, kas zinām ar nosaukumu Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē. 1928. gada 25. septembrī ministru kabinets izsludināja noteikums par valsts himnu, kas vēlreiz apstiprināja par himnu Dievs svētī Latviju paredzot sodu par tās izpildījumu nepiemērotos apstākļos. Himnas statusu Dievs svētīja Latviju oficiāli zaudēja 1945. gada 19. jūlijā. Šajā dienā par Latvijas padomju Socialistiskās republikas himnu apstiprināta Anatola Liepiņa dziesma par padomju Latviju. Dziesma Dievs svētī Latviju himnas statusu atguva 1990. gada 15. februārī ar Latvijas Padomjas Socialistiskās Republikas augstākās padomas pieņemto likumu par Latvijas Padomjas Socialistiskās Republikas valsts himnu, kas bija spēkā līdz 1998. gada 19. februārim, kad Latvijas Republikas sastā saima pieņēma jaunu likumu par Latvijas valsts himnu. Himnas nozīme dažādos vēsturiskos apstākļos Lai gan cariskās Krievijas laikā himnas izpildījums nebija pilnībā aizliegts, tomēr ir daudz liecību, ka varas iestādes centušās ierobežot vai kavēt himnas dziedāšanu. Īpaši tika skausts vārds Latvija, un kopš 1887. gada to himnas tekstā nedrīkstēja pieminēt. Tādējādi arī sākuma frāze Dievs svētī Latviju publiskos izpildījumos tika aizstāta ar Dievs svētī Baltiju. No pirmajiem līdz trešajiem vispārējiem dziesmu svētkiem himna kopkora sniegumā neskanēja, tomēr trešajos vispārējos dziesmu svētkos 1888. gadā pirmatskaņots Jurjāņa Andreja Latviju vispārīgo dziesmu svētku maršs, kas sacerēts 1880. gadā, kurā ar harmoniski mainītu pavadījumu izmantotas tautas dziesmu un Dievs svētī Latviju melodijas. Uz šī pamata Jurjāņu Andrēs izveidoja himnas aranžējumu jauktiem korim un orķestrim, kas pirmo reizi ar jau minēto nosaukumu Dievs svētī Baltiju izskanēja 1895. gadā 4. vispārējos dziesmu svētkos pēc cariskās Krievijas himnas. 1905. gada revolūcijas mītiņos dziesma pirmo reizi guvusi popularitāti tagadējā teksta versijā – Konsekventi tā tiek izmantota kopš 1918. gada. Respektīvi, visās atbilstošajās dzērindās lietots nevis Baltijas, bet Latvijas vārds. Šo versiju īsi pirms nāves akceptējis Baumaņu Kārlis. 1910. gadā, 5. vispārējos dziesmu svētkos, himna skanējas otrā koncerta beigu daļā ar ērģeļu pavadījumu. Pēc kora dziedājuma himnu trīs reizes kājās stāvot izpildījusi arī publika. Pirmā pasaules kara sākumā varas iestāžu nelabvēlība pret himnu pieauga. Līdz 1916. gada jūlijam tās izpildījums bija aizliegts un pārkāpēji tika sodīti ar arestu vai naudas sodu. Pēc latviešu domnieku sūdzības iekšlietu ministram par gubernatoru nepiekāpību un latviešu presē izvērstas protestā kampaņas, 1916. gada jūlijā dziesma Dievs svētī Latviju daļēji tika legalizēta taču joprojām to nedrīkstēja dziedāt kā himnu programmas sākumā vai beigās. Aizliegums nereti tika pārkāpts, aizbildinoties, ka dziesma ir tautas lūkšana un to aizliegt neklājas. Himna daudz skanējusi arī latviešu strēlnieku vidē, kā arī 1918. un 19. gadā Latvijas neatkarības kara dalībnieku vidē. 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts svinīgās proklamēšanas aktā, tagadējā Latvijas Nacionālā teātrā ēkā, dziesma nodziedāta trīsreiz. Pētera Paula Jozus vadītais Latvijas operas koris to izpildīja akta sākumā un nobeigumā. 20. gadsimta 20. un 30. gados himna skanējusi katros vispārējos dziesmu svētkos. Presē noritējušas diskusijas par iespējamu himnas maiņu, Šim statusam ieteikt arī Jāņa Mediņa, tev mūžam dzīvot Latvija, Jāņa Kalniņa, lai līgo lepna dziesma un Jāņa Norviļa svēts mantojums. Tomēr lēmums par to netika pieņemts. Iespējams, tāpēc, ka neviena cita dziesma nav ietvērusi tik bagātu vēsturisko asociāciju slāni. Pēdējo reizi plašā publiskā pasākumā pirms padomju okupācijas Dievs svētī Latviju izskanējusi 1940. gada 16. jūnijā Latgales dziesmu svētkos Daugaupelī virs diriģenta Teodora Reitera vadībā. Dziesma Dievs svētī Latviju oficiāli nezaudēja himna status arī padomju okupācijas sākuma periodā no 1940. gada līdz 1941. gadam. Dziesma skanējusi Latvijas teritorijā publiskos pasākumos arī nacistu okupācijas laikā, bet ne himnas statusā. No 1941. gada līdz 1945. gadam Dievs svētīja Latviju regulāri izpildīta Maskavas radio raidījumos latviešu valodā, programmu ievadā un noslēgumā. Pēc 1945. gada 19. jūlija, kad par Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas valsts himnu apstiprināta Anatola Liepiņa dziesma par Padomju Latviju, līdz pat neatkarības atgūšanas laikam Dievs svētīja Latviju atskaņojums aizliegts, Šajā laikā himna pastāvīgi izpildīta trimdas dziesmu svētkos. Latvijā Dievs svētīja Latviju publiski pēc ilga pārtraukuma izskanēja trešās atmodas periodā. Gan Kārļa Auškāpa veidotajā izrādē Mūžības skartie 1987. gadā pēc Aleksandra Čaka poemas motīviem, gan Gunāra Astras bērēs Meža kapos 1988. gada 19. aprīlī gan arī tā dziedāta studentu dziesmu svētku gaudējumus noslēguma koncertā Lietuvā 1988. gada jūnijā, gan starptautiskajā folkloras festivālā Baltika 88 dalībnieku gājienā Rīgā 1988. gada jūlijā. 1989. gada jūnijā ar Dievu svētī Latviju atklāja sestos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. 1990. gada 4. maijā pēc augstākās padomas balsojuma par Latvijas neatkarības deklarāciju himnu kopīgi dziedājuši deputāti sēžu zālē un cilvēku uz ielas, kas bija sekojuši balsošanas norisei. Kopš 1990. gada himna skanējusi arī visos vispārējos dziesmu un deju svētkos. 21. gadsimtā bijusi diskusija par iespējamu himnas maiņu, uzskatot, ka salīdzinoši rāmā mūzika un svētības lūkšana dievam mūsdienu cilvēku uztverē nav pietiekama dinamiska. 2011. gadā kā alternatīvu ieteica Mārtiņa Brauna dziesmu Saule, Pērkons, Daugava. Tomēr tīmekļa vietnē Mana balss LV parakstu vākšanas kampaņa neguva panākumus. Saskaņā ar likuma par Latvijas valsts himnu 4. pantu himna obligāti izpildāma. Paceļot Latvijas valsts karogu valsts un pašvaldību iestāžu rīkoto pasākumu laikā, atklājot svinīgus pasākums, kas veltīti likumā noteiktajām Latvijas Republikas svētku un atceres dienām, sagaidot un pavadot citu valstu un valdību vadītājus, kur ierodas Latvijā oficiālā vizītē, kā arī katru dienu uzsākot valsts televīzijas un radio raidījumu programmu. Sākotnēji dziesma rakstīta do mažorā, Vēlāk tā publicēta arī dažādās citās tonalitātēs, tajā skaitā likuma par Latvijas valsts himnu pielikumā Lābemol mažorā, kas stājies spēkā 1998. gadā. Šajā pielikumā himna sniegta versijā jauktiem korim a cappella, taču noteikts, ka to var atskaņot gan vokālā, gan instrumentālā versijā. Mūsdienās Dievs svētī Latviju parasti skan Jurjānu Andreja harmonizācijā, Līdztekus kora un simfoniskā orķestra versijām Dievs svētī Latviju ir aranžēta arī daudziem citiem atskaņotāju sastāviem. Šīs versijas pieejamas Latvijas Nacionālajā bibliotekā un Jāzepa Vitola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotekā. 1995. gadā firma Mikrofons izdeva albumu kompaktdiska formātā un audio kaseti Dievs svētī Latviju ar himnas ierakstu septiņās atskaņotāju sastāva versijās tajā skaitā džēza orķestra un rokgrupas ieskaņojumā. 21. gadsimta gaitā himnu dažādās atskaņotāju sastāvā versijās publicējusi ar izdevniecību Mūzika Baltika. Ar 1999. gada 12. janvāra ministru kabineta noteikumiem Kārtība, kādā tiržējums Latvijas valsts himnas notis un skaņu ieraksti 2005. gada 7. jūnija redakcijā ir apstiprināti 18 himnas aranžējuma varianti, kas atšķiras tonālā un atskaņotāja sastāva ziņā. Himnas atspoguļojums Atsauc uz himnu Dievs svētī Latviju izmantots daudzos mākslas darbos. To vidū ir Jurjāņa Andreja Latviju vispārīgo dziesmu svētku maršs, kas sacerēts 1880. gadā, Alfrēda Kalniņa orķestra svītas dziesma par dzimteni fināls, kas sacerēts 1915. gadā, un prologs Rāņa Lugai Daugava, kas sacerēts 1923. gadā. Anna Brigada redzējoli trīs vārdi noslēdz ar simbolisko frāzi Dievs svētī Latviju, Olofs Gūtmans no 1980. gada līdz 95. gadam radījis variācijas par himnu Dievs svētī Latviju. Andrejs Eglīts vārdkopu Dievs svētī Latviju divreiz izmantojis savu dzējoļu nosaukumos. 1944. gada zejolī Dievs svētī Latviju un 2001. gada dzējolī Dievs svētī Latviju valsts svētkos 18. novembrī. 1920. gadā tapis un limbažos uzstādīts tēlnieka Gustava Šiltera veidots Baumaņu kārļa piemineklis, kurā līdzās komponista attēlam bronzā iekaltas himnas melodijas sākuma notis. Himnas vārdu un nošu teksts lasāms uz Baumaņu kārļa piemiņas zīmes Rīgā, dziesmu svētku parkā, kas zināms arī ar nosaukumu Viesturdārs. Himnas sākuma vārdi - Dievs svētī Latviju, izkalti arī uz Latvijas divu eiro monētas rievotās joslas. Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās Bibliotēkas krājuma veidošanas nodaļas komplektēšanas eksperte Dāce Udre.